kalte smertene Nidje med my darling is kind Izan, ala ez izan Bidea hartzen da. Dantza beti izan da nik Baina bai, ba, ki edo bai Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Kultur alea Euskal Irratietan. Beñatik tigera bide naiz. Hau da nire lehenengo diskua, Orbainek izena du oso pozik nago, ja, kampuan dago. Eta, bueno, aurki ditzazkizu hemen eh, amaika kanta, pop rock estiloak. Ba, musikaren bidetik segituko dugu gaur gure kultura talonetan, bainat, igerabide musikari eta kantariak plazaratu duen, ba, lehenengo lanaz interesatuko baikara. Einbat, taldetan parte hartu ondoren, hiru urtetako lanaren ondorioa dakarkegu orbainak izenburupean pop, rock, blues edo country erritmodun kantuak utzi dizki. Ba honen inguruko setasunak bilduko ditugu berehala. Denboraren joan neurtzeko izarrak bat banyak babesten Une hauetan ez da Ba, baina tigera bide musikari eta kantariaren lehenengo lanean aurki dezakegun kantu bat entzun duzue, oroimenak eraikitzen izeneko pieza hain zuzen, eta gaur ba, bere lehenengo honi buruzko setasunak bilduko ditugu. Prentxaren aintzinean, plazaratu duen estreinako lana aurkeztu baitu beinati gerabidek. Hainbat talde gipuzkoarretan parte hartu ondoren, eta hiru urte baino gehiago pasa duelarik bere lehenengo proiektu honen atontzen, amaika piezez osaturiko lana borobildu baitu. Beinat igerabidek bere proiektu honi buruz zera kontatu digu. lehenagotik ibilitan egon beste talde batzutan eta musika munduan ba, klaseak hartuz eta soinu teknikari ikasketak egin ditun Eta gaina soinu teknikaria ikasketa hauek itxeko arrazoietako batzan, etorkizunean ni nire diskoa grabatzeko gai izatea, ez nire patxadan eta nire, bueno, nire dara. Eta ordu, bueno, e, orain dela iru, iru urtea zen abesti hauek idazten diskontako, baina lehena batik ja buruan neukan noizbait inai nula horako zerbait. Orduan ja, bueno, buruan oso oso gazeta tindeta. zituen maitasun Eta bueno, hasi nintzen idazten kantak oso lasai hartu nun ia bi bi urte edo la pasan itun kanta amarra maika ba, kanta osatu nitun arte. Eta izan da oso patxadaz hartu detena, ba, bueno, inspirazio etortzen zanean idazten nuen eta etzen ba, ez duen, ez duen idazten, eta orduan, bueno, eh, ba, pasazien bi Eta ja behin amarra maika beste osatu nitu nian, ba, asintzen taldeki den bila, eta, bueno, sartu zian taldean egorka eh, aurra izan zen gitarran, gero Maria Soia zu bajuan eta Gustavo Jantaren baterian. Eta, bueno, gure artean gaina oso giro hona sortu zen, hasi ginen ensaioak abestiak moldatzen eta prestatzen pixka bat eta ba, or, lan hortan, prozesu hortan pasa genuen beste urte terdi bat edola, gero hasi ginen grabatzen pixkanaka izan da dana oso lasa hartu genuen. Eta orduan bai, ia pasadeu beste urte bete, grabatu genuen arte, gero nasketak nituen nike bai. Eta, eta bueno, tarte hortan bai, izan ditut momentuak bai, ja bukatu nula satura duta. Eta, bueno, deskantxuak hartzen ditun, eta izan da gauza bat inain nun, ez du nahi presakin, eta bukatzeatik, hola, azkarrago, hartu lasai, denbo hartu eta gauzak nire almenan barruan ba nun ondo nahin eta bueno, horretik izan da, ba, prozesua nahiko luzia. Gustu amatzen dure bai, hola lana eitzeko aukera izatea bazuk e, eh, grabatu etxian, eh, beste buelta bat eman, e, beste buelta bat eman, gauza bat izan dut, bueno, hau ez da oso ondo gehiatu, beste buelta bat emango dieu, eta hor bueno, horrek bere alde honak bat ditu, hola lan egin Eta, bueno, azkenian ba, txuen bihar izan da, ia irurte, irurte eta piko pasadia, baina, bueno, hemen kalian dago, eta entzat pozik nago ba, lortu, lortu etelako, eh? Kalian jartzen. Errezen! Ba beinati gerabideren adierazpen hauekin geratuz, gogoan hartu hor baina plazaratu duen lehenengo lana dagoeneko kalean duzela. Gaur berean, elkar aretoan akustiko bat eskeniko du, bere lehen lanaren aurkezten atxaldeko zazpiretan, publikoaren aintzinean jarriko baita. Eta baita ere, ostiralean gazte izen, izango duleku, elkar aretoan atxaldeko zazpiretan. zio hona zuten ekin zelni lherria gain eskato bat bezala batasun krudela Mundua menderatzen Urmuen zantzu hurriak Onda rutsi bilakatzen Pentsamen galmena Perfekzio nahi itxua Nortasuna du salgai Nia du Ea Izango aldan bakeri Kontzientzien tristura Zartea Maitasuna du salgai, nia du salgai. alea. Babestelako itzordu batean erreparan dezagun orain, ondarribin, zortzi garren aldiz, ondarria dantzan festivala ospatuko baita. Koldo nausia lankideak, zetasunak, eskaintzen dizkia. Ondarribia dantzan, hariko da maiatzaen hogeita irutik hogeita bostera, sortzigarren urtez jarraian, Ondarribia dantzan, 2000 amalau, jaialdiak Euskal Dantzaren inguruko jarduera ugari, proposatzen bituen egitaraguaa zabala, ekarriko e, digu aurtengoan ere. Alere, motorrak berotzen joateko, joan den larun batean, saski naski, piano kontzertu eman dute itxasarizti eta Ester Barandiaranek, itxasetxean... etxean. Baina esan bezala, kemen dantza taldeak eta ondarribik udaleko kultura departamenduak antolaturik, kontzertua eh, pedagogiko bat, dantza ikuskizunak, erromeria, eta kale jire izango bira ere herria animatzeko bereziki kalez kale, eh? Urtero bezala Euskal Dantzen aberastasuna zabaldu asmoz, dantza mota ezberrinak ekarrarazten eh, saiatzen direla esplikatu digu kemen dantza taldeko Eder Baiadaresek aurten Iruñako Hortzadar Folklore Elkartea Lizartzako eta Biasteriko dantzariak izango bitugu ondarribian, Eder Baiadares kemen dantza taldeko ordezkaria antolatzaile gisan 8 urtetan lortu buten arrakastari segida emateko prestatu buten egitarauaren berri emandigu. lehengo ondarri antzen antolatu genunean, ezak, eta metxak ziren ba, urteetan irongo zuen ekimen bat eh, antolatzea, eta, bueno, ja sortzigarren urtea ditxik gara. E, saiatzen gara urtero, urtero, e, dantza eta orokorran folkloren inguruan asparru bat hartzen eta urten musika doinuak hartu ditugu e, ardatz moduan. E, iaz maskara izan zen, Nafarroko folklore izan dugu baita ere, baina aurten musika zen, Ondarre gantzan, azkeneko urretan izan duen egitura mantentzen dugu, e, astean zehar doako ikastro bat emango dugu, hemen kulturetxean, ba, bueno, ba, zoriontzekoa da urtengoa, ba, bueno, olako egitura bat e, erabili alizateko, aukera dugulako, e, bertan lau egunez e, ikastro trinko bat emango dugu, larrendantzaren ikastro trinko bat, E, hori izango da, izango da, asenetik ostegunen esan duan bezala. Ostiralean, e, aipatu duan bezala, horten ardatza musika da, eta urtero-urtero, ba, azte buruaren hasiera hortan hitzaldi bat izan dugu, aurten hitzaldi kontzertu izango dugu. Eta etorriko zaizkigu hortzadar folklore elkarteko e, musikariak, eta emango diguten olabait, ba, bueno, ba, kontzertu didaktiko, pedagogiko bat, eta hasiko dira e, formazio zumenetikan eta musika tresna soietikan eta bukatuko dute ba, bueno, ba, fanfarre eta gaur egun ba, batez ere Nafarroan, Luzaiden eta Iparralden duten e, eh, struktura horrekin, ez? Ba, fanfarre eh, egitura horrekin, baina e, musika tresna modernoak jotzen dituztenak eta musika tresnen eh, inguruan azalpenak emanez, eta baita ere e, bikotea, bertako orzar elkarteko e, bi ineska badira eta kantatzen dute, orduan lan handia egin dute Nafarroko kantute gizarrean, eta bueno, ba, izango da nik uste dute beste hitzaldi ekin konparatuz, ba, bueno, zerbait berrila eta ezain pertsona dituentzako, baizik eta publiko horrentzat. Eta ja, gero larun batan etortzen zaizkigu ba, talde autoktonoak esango dugu, etortzen zaizkigu hiru talde, hortzadar e, bera, e, Iruñakoa, e, txolar taldea eta e, bihasteriko dantzariak. Hiru hauek zehazki nahi genuen e, hemen euki, zeren beraien dantzak Ba, musika tresna ezberdinekin, timbre ezberdineko musika tresnak e, dituzte oinarritzat. E, Biasterin, noski, e, dultzaina, gaita. Doinu, gaitaren doinuak e, ondarbiko kaletan izango ditugu bertako dutzenero eh, gaiteroek jota, lizartza ba, gipuzkoako bihotzean ba, txistua, txistulariak, eta e, hortzadarrek, ba, esan duan bezala, fanfarre oso politxa badu, eta, bueno, ba, bueno, ja beste egitura potenteago bat ikusteko aukera izango dugu, tantzuteko aukera. Larun batan, e, eh, siterritan izango dute dantzagerketa, lehenago herriko kaletan e, egongo dira, e, bueltaka eta jendeak ba, bueno, gozatzeko aukera izango du, zeiterritan, Santa Maria plazan izango dute agerketa, eta e, agerketaren ondoren, baiak, eta hoia hemeneko musikariek eskainita eta hemeneko dantzakidari batek eskenita erromeria izango dugu. Zortzit herritan izango da eta urtero bezala ba, azkenek urtean ba, erromeriaren bukaera larraindantza joku dute gure taldeko gaiteroek. Beraz, ba, bueno, ikastaroan, astean ikastaroan aritutako jendea eta oroar denuntzako, ba, bueno, ikasitakoa praktikan jartzeko aukera izango dute. Igandean aldiz, kemenek egiten duen arrobi lanaren erakusgarri gisa, urtero bezala, adaxka eguna ospatuko dute eta eunka aurre bilduko bira aurreta gazte ondarribiko karriketan. Aurten, E, ba, bueno, urtero izan dugu bakemeneko askaren arrobiaren barruan talaiako dantzaria ditugu, en, bertako eskolako dantzariak, baina aurten ere e, musika eskolako dantzariak, ondarriko musika eskolako dantzariak e, kaletan izango ditugu, orduan. Ba, bueno, urretzako gozamena, a, ba, herrian ba, dantzare errotu nahian gabiltzalako. Aurtengo ondarribia dantzan ekitaldiaren berritasun nagusia igandean izango dugu ere, eguerditan Nestor Basterretxaren eskultura oinarri hartuta, kukai dantza taldeak eta zeskik elabert eh, koreografoak dantza agerketa bat taularatuko baitute. Arma plazan izango da hori, gainerako ekitaldi guztiak ogoratu kalean ez direnak, aurtengoan ikastaroak eh, barne, eh, dantza ikastaroak barne, e, kulturetxean aldezarrean izango ditugu hori e, ere, nabarmendu nahi izan du ondarribiko udalaren izenean txomin zagartzazu kultura zinegotziak. E, kulturetxian gainera dantzarako gelak ja martxan jarrizkero, basate baterako larrain dantza bertan egitea ikusten dugu zentzu ondikua. Eta eraberean kontzertu e, formatua izango duen e, itzaldi hori ere egokiago ikusten duguan egitea, hemen egitea baino, beste urte batzutan egin den bezala. Hori esan nahi dut, ze pixkanaka pixkanaka ari garelako, eh, gero eta gehiago programatzen eh, dendakaleko kulturetxean, eta, eta horretan jarraituko dugulako. Eta eraberian, osagarritasun bat bilatu behar dugu, eh, ditugun ekipamendoien artean ordan, probatan ari gera, e, gitarra jaialdiarentzat ikusi dugu eta ala esan digute gainera egokia dela ba, ba, kulturetxeko areto hori eta pixkanaka, pixkanaka e, horretan aleginduko gera. Badakigu, ba, bizitza sozialaren parte handi bat portuan egiten dela, eta orduan e, ondorio modura dendakalean programatziak zenbait herritarrentzat badula hori etorri beharra eta horrek pixka bat mugatu iten dula. Eta dagoen adostasuna kontuan hartuta, ba, kalia edo irigun historikoa ba, ba, berrindartzeko horrelako programazioan jarraitu behar dugula. Kultur Alea Ba, itzorduen itzulia egiten segituko dugu, ondarri dantzan festivalaren inguruko argibide guztiak jakinik, esango dizuegu esetasun geixago nahi badituzue, agendan murgiltzeko aukera baduzue ondarribiko udaletxeko webgunean. ondarribia.org markatzea besterik ez duzue. Bestela ere, gainontzeko herrietan, donapaleun adibidez, jakizuek gaur iuntzean, iuntzeko behatzietan, eta biok dokumentala, eskeniko dutela, zelbi, zinegelan. Eta baionan gaur hemendi gutxira txaldeko zazpiterrietan aizu zen Euskararen kate hautsiak liburuaren aurkezpena eginen dute. Eusko ikaskuntzan, baionan izanen da itzordu, eta izlariak Sebastien Irazoki, Euskal Herrian Euskarazeko kidea, Sanaire Seaskako Euskaraz Bizi proiektuaren koordinatzaia, eta Davidano, E, euskararen kate hautsiak liburuaren egia izango dira. Atxaldeko zazpi terrietan bada, itzordu ematen dizuete, Baionako Eusko Ikaskuntzaren egoitzaren. Eta itzorduen artean ere aipatu izan dugu ondarribian banako aretoan izango dugula maia jizpeguz. Ostira lontan, iuntzeko behatzietan, ba, orkestuko baitu, bere azken diska. Itzorden itzulia hortan utziko dugu, bestelako itzorduak gainontzekoak biharko utziz, eta ara, besterik ez nire aldetik. Bihar arte entzule, eta bion bitartean ongizan, Aio. zaren borrokatik apartatzen apartatzen jakin Esna kantu bat abestu genion Ze Takoiz batez el puertoko gartzelan natu ginen Maite genituen gauzen gati Erori ginen preso Eta bizitza ez da guretzat Egundo izango Lehen zen bezalakoa Arrezkero Maite genituen gauzen gati Erori Tron baña gure maitasuna ora indi estago preso me up to me. my darlingness this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, ba artistikoki edo bai. Ona da, bai, ezagut. Amets bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan.